Jeszcze 100 lat. Muzykolodzy dobrze? 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. niech mu gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. Profesora nie szanuje, niech cię postum strzeżnie. Kto profesora nie szanuje, niech cię piorun trzaśnie.